แล้วก็สามารถสื่อกับความจริงนั้นได้ตลอดเวลาเราธรรมะนั้นจะเป็นของจริงเพราะของจริงนี่เราต้องสัมผัสได้ ไม่ใช่นึกเอา คิดเอานะเพราะว่าความคิดมันเกิดมาทีหลัง แต่ความรู้สึกมันเกิดมาก่อนเกิดมาตั้งแต่พ่อแม่เราเห็นกันก็รู้สึกละรู้สึกรักรู้สึกชอบ ความรู้สึกนี้ก็พัฒนามาเป็นรูปเป็นนาม เป็นตัวตนของเราเราเกิดมาเราก็รู้สึกรู้สึกครั้งแรกที่สุดเราออกมาจากท้องแม่คือ aware เราเราก็เรียกว่า aware aware มันเป็นคำ awareness นะเรารู้สึกแล้วเรา aware แล้วถ้าคืนเกิดมาไม่ aware หมอก็จะตบก้นอย่างแรง เพื่อให้เกิดการ aware ขึ้นในคนไหนที่เกิดมาแล้วเกิดไว้ aware นี่ก็หมายความว่าเด็กผิดปกติต้อง awareness aware aware aware จนกลายเป็น awareness that's n o w a d a y โอเคถ้าอย่างนั้น awareness is original life But the thoughtfulness is after life, the cause of the death. So we need to take the awareness to be refuge our life. So we say Buddham Saranang Kachami, Dhammang Saranang Kachami, Saranang Kachami. But the Buddha Dhamma Sangha as uh, mindfulness, uh, mindfulness, concentration, and wisdom. That's Buddha Dhamma and Sangha. You can touch, you can feel such a three ratana or triple gem in your mind and your life. Uh, <clears throat> uh, so now uh, the periods of question and answer. If I can clear your question and you can bring this technique to practice in your house, your workplace, and anywhere you live. If someone cannot ask me the question by uh, English, language or English. Uh, you can ask the Thai language. Uh, someone after uh, some question will complicate, some answer will complicate. I would like to ask the uh, for Reverend Joe can give you the answer again. Uh, translate as translated. Okay, now are you ready? Start now. any question first คำถามแรกคือเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรคือคือมันจะเมื่อยแขนค่อนข้างไวมากเมื่อยตรงไอ้ตรงข้อขาเนี่ยค่อนข้างจะไวนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้อาจารย์พยายามช่วยแก้ได้แล้ว ก็ก็ทำไปสักพักหนึ่งก็เมื่อยพอเมื่อยเมื่อยก็ทำก็ช้าลงช้าลงจนกระทั่งในที่สุดก็นิ่งแล้วก็หลับก็ก็ขอสองเรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือว่าจะทำยังไง คือคนอื่นจะมีประสบการณ์ในการเมื่อยแขน ื่อยข้อบับเหมือนกันไหม แล้วอันที่สองคือว่า ถ้าทำแล้วง่วงเนี่ยให้ทำยังไงต่อดีนะหยุดแล้วก็เดินหนี เลยดีหรือเปล่า นะคะ so I have two q u e s t i o n one is tired at my ankle um at, at my arm and another one is sleeping เดี่ยมเลยประสบการณ์เป็นประโยชน์กันสักคมจะตอบเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก่อนภาษาไทยก่อนนะ ในขณะที่ปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามันปวดไหล่ปวดแขนเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอะไร บริลีแฟคทันทีอยู่วิกหมายความว่าไอ้ทางด้านอีซีกายของเราเนี่ยกายคืออีซีของเราเนี่ยค่อนอ่อนแอแล้วก็เซนซิทีฟทำไปก็รู้สึกปวดปวดไม่ แต่ว่าอันนั้นคือทางกายเอาแน่นอนไม่ได้นะแต่ที่แน่ๆก็คือในขณะทำเนี่ยเราตั้งใจมากเกินไป เมื่อตั้งใจมากเกินไปเราโฟกัสเฉพาะจุดนั้น มันก็ว่ามันมันเป็นอุปทานอย่หนึ่งแล้วมันจะตามปกิจิตของเราเนี่ยมันจะมีพลัง ถ้ามันไปโฟกัสจุดไอจุดหนึ่งนานเกินไปตรงนั้นมันก็จะหนักนะฉะนั้นเวลาทำสมาธิเนี่ยอนุบอกว่าถ้าหากว่าเรามีสติสัมยาแล้วมันก็เป็นสมาธิได้เร็วเพราะว่ามันโฟกัสในจุดเดียวแต่ในกรณีที่เราโฟกัสโดยที่ไม่มีสติสัมยาเนี่ยมันเป็นการกดเพ่งด้วยอำนาจของอุปาทานนะมันก็จะหนักส่วนใดส่วนหนึ่ง the heavy the body and mind because we work with the attachment uh, so we, we try to uh, keep it relaxing. I try to emphasize all the time mindfully movement, relaxingly movement, and freely. But you try to ตั้งใจ uh, too much of an determination that they cause uh, a painful in some part of the body. So we try to relax and adjust your uh, bodily movement to be uh, easily, freely, and relaxingly. That's the right way if you feel exactly pain, so you can uh, change to other position, like standing and moving and walking. Uh, actually, every early morning I practice that yoga meditation uh, for make our body become flexible to practice. You can keep sitting like this for whole day, have no any pain, have no any uh, hurting. So try to pray, try to practice like a praying you see, you observe the small kid or baby, they play the ground whole day. They never complain that this and that because they are flexible, yeah, relaxingly and enjoy when you practice the same technique. You will enjoy it relaxingly, softly, gently, mindfully, and pray uh, with the with the practice. Like enjoy with the practice. If you have to suppress them, you stay in the present. That is for back with the attachment desire that cause pain or the, the, the sick, bodily sickness, what we call meditation sickness. So need to uh, keep the relaxing And other question, how to release about drowsiness and sleepiness. So you need to know the cause of drowsiness. What is the cause of drowsiness? Drowsy and sleepy cause from laziness first yeah, you start to lazy, it's not awake, uh, not uh, not awake, not arousing you our mind. So when you feel your eyesight heavy, you feel your mind become uh, uh, simply quiet, simply peaceful. That start to cause the the drowsiness. So the, uh, drowsiness drowsiness, the cause of drowsiness, how to end the drowsiness, and the, uh, uh, the path leading to end of drowsiness. But drowsiness is one kind of suffering. Okay, you need to know the, the root of that, the cause of that, the end of that, the peace again, again, again. But if you have no awakened mind, have no uh, knowing mind, you just get in such a drowsiness. That drowsiness dominates you for whole periods. So we try allow you uh, stand up and take a long breath and strong and try to work some change your activity. Don't keep repeat, repetition of the practice that it. Change your position to adjust it and that for few minutes. After that you can take away the dosinit and start to new practice again. That's the way of the, the end of your dosinit okay. Try again and again. Thank you for your question. And other question, please. May I question? Yeah. Uh, also, why why practicing uh, uh moving uh, the, the, the hands? My, my. my. Uh, I think. I think today my phone, uh, microphone is not working good. Yeah. Now How is the organizer who uh, take care about that? I think it's okay. That, that, um, สมมติว่าถ้าเวลาที่ปฏิบัติยกแขนอยู่เนี้ยค่ะแล้วมันมีอาการคันคันมากอย่างแรงเลยเนี้ยคือคือคือกำลังจะถามว่าแล้วเราเราควรจะไปกำหนดตรงที่จุดที่คันหรือเปล่า หรือว่าไม่ต้องสนใจแล้วไปฟูที่แขนเดิม As if the way to test your patient first maybe some uh, what we call attachment because you because you have strong focusing and strong determination such a thing called the attachment. Such attachment, one kind of uh, negative energy. Such a negative energy can cause many pain, many itching, yeah, and, and many negative feeling in your body. So need to, to see clear and try to adjust, try to relax, and uh, keep observe and observe the such a bodily feeling. Don't don't make tense, don't make strong or serious. Try to keep observation, like a relaxing, like a play. that how to how to release such a uh, hurt feeling or painful feeling. Because you know the energy of attachment, the energy of desire, very important. Because such a tension caused from strong desire or strong attachment, such tension also can release the negative side, negative what we call negative aside like adrenaline, it come up from the body can cause the itching or the, the painful or the tension. Yeah, really important about that. You just observe it and try to study and see and let them go and start to practice again and get your position in the right way again and again. That how to deal with it the right way. I think try to solve such a problem again and again. One day you will know how to solve it. So it means that why I am absorbing it, I should stop moving my arms. Uh, I try to repeat again. This technique we don't emphasize about soft uh, absorption. It's not absorption, but awakening. Just awakening, just knowing, just the blossoming. We don't emphasize peaceful mind, calmness mind. But if you try to keep the continuity of observation, your mind, your mental state becomes stable how to stabilize your uh, your mind. Uh, stable mind does not mean a uh, peaceful mind or calmness mind, no. But just keep the mind stay in the present. Because the definition of uh, concentration, we have three definitions, okay? Uh, Samahito, Parisupo, Kamaniyo, okay? Samahito is the stable and principle is uh, clearly. company you is uh, very, very alert. be prepared to do everything, alerting, alerting, clearing, and stable. That's the, the definition of samadhi or concentration. It's not separate, you might stay in the one place until become uh, absorption, deep absorption. That's maybe the wrong concentration. It's not right concentration. Okay? Yeah, okay. i n the next question. Okay, please there. ดีมากรัสการพระอาจารย์ค่ะจะถามคำถามนะคะคำถามแรกคือทำไมเราต้องเปิดตาตลอดเวลาไม่อันเดิร์นะคะแล้วอีก ถามที่สองก็คือว่า การเดินเนี่ยจะมีหลายอริยาบทนะคะอริยาบทเราควรจะทำอริยาบทอะไรดีที่สุดนะคะขอบคุณค่ะ Yes if you ask this question uh, I would like to uh, give you one example when Lopatian one person one worker from เขื่อนน้ำพองขอนแก่น He is a practice under the Putto technique for seven years. The one day have heard about Lopotian information from Wat Mo Khonken. So he would like to make the Lopotian there. Need to test the Lopotian is a uh, inside meditation master or not. So he go to make the Lopotian. Uh, he asked uh, Paul, I know you are the great master of uh, Vipassana, Mr. master. Uh, what kind of meditation you teach? This so Lord can ask a question back. Uh, you have practiced meditation before? Yes, I practiced meditation in the Puto Pavana for seven years. Uh, how do you, how do you show me, please? Yeah. Yes, he start to practice by sit cross leg and keep quiet and close eye and keep breathing input, keeping output, let it fall. Uh, but before we start to show his uh, practice, Longpo have the question, uh, have the condition that before you start to show me how you practice before, please take a colleague on of your property in your body like a necklace, like a clock, hand clock, like a money or some pocket money. Take all of your property in the front and you sit. Yeah, you sit. Uh, yeah, and I start to practice. After that, uh, for five minutes, nobody can say, yes, now that's enough. Please open your eye. What happened? Yes, my property gone. You know where is your property gone? No, I don't know. So he, you say your closed eyes is a good way to practice. With open eyes now good for, for yourself. Now I prove you uh, when you close your eye and practice, what happened? Uh, where your property gone, you don't know. If you don't know what you are uh, gone, what are a property gone, is a good way and a good technique or bad technique? Okay, now I show you uh, show you my technique now. You sit in a comfortably and move like this, and he show hand movement to him. Yes, how I practice like this. Support is comfortable. Yeah, like open eye. After that, you begin try to take the example of the is behind and move in the front again. Okay, now you know where you are property gone. Yeah, I know. Where that my bad. Why you move? Because you move it. And now you move it back. And you put that the good and the good or bad. Then you know with the knowledge that you, are, you know what you are property is. Yes, and uh, now you know from where to be stay here. You really clear. So the open eye or closed eye is uh, different, but the word can show the practitioner what is right, what is wrong by this technique. Uh, they don't say, well, oh, good like this, bad like this. No, he show how the good, how bad. That's the condition. Uh, so why we open the eye? Because the eye one door of the body, either our the six sense organ like uh, the body door, body door. When you open your eye, you can see everything clear. When you go to work in daily life, if you close your eye and work, what happens? What happens? Yeah, you cannot see anything. You need to open your eye and see that they really are yeah. So whenever our mindful, mindfully seeing, mindfully looking, mindfully observing, that's how the wisdom, the way, the door of wisdom. If you blind your eye, close your eye like this, yes, I can keep uh, awakening inside. But your eyes still closed, maybe opposite the truth. So we need to open the mind and open eye at the same time because we family with in t h e r daily life. Okay? l i e s t a n for the first question. And second, please ข้อที่สองว่าไงปัญหาข้อที่สองนี้ อันนี้เรียกว่าแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนที่สมาธิดีแล้วเนี่ย เดินดีกว่า แต่บางคนสมาธิยังไม่ค่อยดีจิตใจยังวอกแวกวันไหวอยู่ให้นั่งปฏิบัติให้เยอะ ๆ เพราะนั่งปฏิบัติเนี่ยจิตของเราจะ โฟกัสจิตของเราจะรวมได้ง่ายกว่า แต่ถ้าเดินเนี่ยมันเพลิน พอเพลินคิดไปนู่นคิดไปนี่เพราะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถ้าคนไหนพื้นฐานสมาธิเข้มแข็งดีอยู่แล้วเนี่ย ให้เดินดีกว่า เพราะจิตเขาก็จะรวมง่าย แต่คนไหนสมาธิพื้นฐานไม่ดีใจมากมักจะวอกแวกวันไว้ คิดโน่นคิดนี่อยู่เลยให้นั่งทำแต่นั้นขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขข้างในนะเข้าใจนะ because she asked me what position is the uh, fit for us in practice. Depending on personal condition, if someone have uh, strong mind or stable mind by nature, they can uh, observe a walking meditation better. But if someone the uh, mental condition is very sensitive to create this and that thought that arises, that uh, thought happening, that thought coming, what and back like this try to sit and practice because it's easy to forget the mind in the present as long as you can and also support 10 minutes you can walk about 2 or 3 minutes but 7 minutes and sit and practice one hour maybe you can take only 10 minutes or 20 minutes but 40 minutes you keep sitting better way depends on the inner condition okay yeah โอเค next รู้ว่าจิตรวมเท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรต่อไป อ๋อจิตรวมไปอย่างนี้เองอ๋อจิตไม่รวมไปอย่างนี้เองจะ observe it ก d a y should be any anyway try to observe it and let them go come to stay in the present again and again don't attach it don't caught up it just observe all stable mind like this collective mind all like this just observe it don't attach it okay that they observing what is they really are, what is happening, observing, and let them go, and bring my back in this place, uh, present moment again and again. That's the way of the practice. Okay. Thank you. Next question. I have heard that um, this kind of medita- meditation can solve the problem of um, alcoholic um, addict and uh, tobacco addict. And uh, what's the statistic? I mean, how many has ki- being killed of that? And what is the process that they has cut the feeling of, of addict? Oh, you see. That is the, an Lumpotian experience after he write about Nama and lupa, because uh, the addiction or drinking addiction very strong for someone. So only handmade like this, maybe it's not strong enough. Uh, they must have strong patience, strong endurance to practice. Uh, so for someone, if they practice, practice like this and did and did for a long, long hour or long day, they will see their, their, the clear mind clean my, clear the table my oh, If my mind really, uh, really calm, really quiet, if I start, if I think of some smoking, some drinking, it might start create the thought. Or oh, thought come up because of this and that. They just uh, get the idea, get the concept that someone can quit completely. But only somebody, not everyone. Yeah, for someone who get some wisdom, when they practice and they get some concept, idea, the right concept, they can quit completely. But uh, someone only, it's not everyone. But what is the process? Really, really hard to, to do because that is personal case. It's not every person can do that. Okay, maybe that's their merit. They can quit such a negative thing completely. Okay. And is, is it the same as kilesa killing? Um, um, um, this this kind of practice um, we can get to to the nirvana also, or just be um, effective in the daily life. I'm not sure your question. Please repeat again. Mm, um, about uh, practicing about Lompotian's technique, uh, one can at can uh, um, lost all defilements or, or attain nirvana on is that right yes well it's not direct way it depends on other qualities other qualities like uh, you need to have strong uh, confidence or satta. you have strong eh, efforts or virya and if you get right sattha, uh, right sattha, or uh, right vidya, or uh, right efforts, or right breathing, or right faith, that it can uh, be the, the good way, the good condition, positive condition. Then you must have positive condition like a right faith, a right efforts. Actually, right effort we have four definition. What is the definition of four definition? The first, you try to uh, observe about Samma Vayama is Sangvon Patan. Try to get right efforts. Try to be aware of what uh, is bad condition for you, your mind. Like distraction uh, mind is not good condition. You try to let it go. But you try to be aware what is a negative thinking will come. When such a negative thought a negative a feeling comes up, you try to cut off. We call bahana Cut off the root of the negative thought, negative thinking immediately. At the same time, to develop the energy of mindfulness or energy of self-awareness to be the power and try to maintain such a, a positive energy all the time. If you try to do like this again and again, that you have the right efforts. But right efforts also they can be the in good way to attain the truth step by step. It's not one step completely, no. Step by step, like you walk up the, the ladder step by step. But you try to maintain positive quality of the mind, like a skillful mind, a skillful thought, keep on all the time. That's it that will be leading to the right way. We call the right understanding or right conception. That's been the clear your mind all the time that's the way to attain nirvana okay okay the next oh okay ควรจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ในในในแต่ละครั้งนะคะ อย่างน้อย อันนั้นอันนี้มันมีสองรูปแบบนะรูปแบบที่หนึ่งเขาเรียกว่า specific form หมายความว่ารูปแบบเฉพาะ regular form อันอีกแบบหนึ่งเออริกเลอร์ฟอร์มสมมติว่าโยมมีเวลาโยมก็มาทำไม่มีคำถามตอนนี้ไม่ไม่เจอคำถามค่ะเป็นก็คือเมื่อสักประมาณสองเดือนก่อนเนี่ยดิฉันได้ดูรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งที่เขามีดาราคนหนึ่งแล้วก็มีนพิธีกรแล้วเขาก็เข้าไปปฏิบัติในสายของพอเทียนซึ่งเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้ยินเรื่องนี้ แล้วก็เขาก็ให้เล่าประสบการณ์ คนนั้นเขาก็เล่าว่าเขาทรมานมาก เขาทำไม่ได้ เขาถึงกับขั้นร้องไห้อะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าเผื่อว่าดูจากที่เราปฏิบัติในวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ยากถึงขั้นจะทนไม่ได้ ต้องร้องไห้อยากจะหนีกลับบ้านเลยเลยอยากจะเรียนถามผู้ที่มีประสบการณ์ทำนองนั้นว่าอะไรคือสิ่งที่ที่ยากมากและทำให้รู้สึกว่าทนไม่ได้อ๋ออันนี้ที่เราปฏิบัติวันนี้นี่คือตัวอย่างนะ one hour two hour a day แต่นั้นคือวันละสิบห้าชั่วโมงถึงสิบสองถึงสิบห้าชั่วโมง ทีนี้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงในโยม ก็ยังต้องไปเท่าไรอยู่แล้วนะ ที่วันละสิบห้าชั่วโมงเนี่ยดูว่ามันจะมีทอร์เรโบมีฮอร์เรียกว่ารู้สึกว่ามันดีมากเลย อันนั้นคือความจริงแล้วรายการที่โยมไปบอกคือรายการพื้นที่ชีวิตใช่ไหมญาติเด็กสองคนกับคุณนุ่นกับคุณอะไรนี่นะไปปฏิบัติกอาจารย์หลวงตาสุริยาเนี่ยทีนี่ตรงนี้เข้มมาก ซึ่งก็เป็นลูกศิษย์อาตมาเองนี่แหละ ก็ท่านก็ดูแลเข้มมาก ซึ่งท่านให้เดินทั้งวันหรือยกมือสร้างจังหวัดทั้งวันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เห็นทุกชัด ๆ ถ้าหากว่าเราไม่รักษาความต่อเรื่องของการสังเกตเนี่ยทุกมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอันนี้จังทุกขังในตาแต่ work all the time in the body uh, suffering เราเรียนความทุกข์ที่เกิดจากที่ที่ใจเนี่ยจากกายก่อน ถ้าเราไม่ชัดเจนในการสังเกตกายนะว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาทางกายมันเกิดอย่างไรเนี่ยเมื่อไปเรียนทางจิตหรือทางอารมณ์เนี่ยเราจะมาเห็นไม่ชัดเพราะจิตหรืออารมณ์มันละเอียดมากใช่ไหมแต่ทีนี้ให้มาสังเกตความทุกข์ที่เกิดจากกายซะก่อน เมื่อได้เห็นความทุกข์เกิดจากกายจัดๆแล้วเนี่ย มันก็จะสังเกตว่าความทุกข์ที่เกิดจากกายกันเนี่ยมันไปบีบจิตให้เป็นทุกข์ด้วยไหมถ้าหากว่าความทุกข์ทางกายเนี่ย ไปบีบให้จิตเป็นทุกข์ด้วยแสดงว่า ตัวกำลังของสติสัมยาเนี่ยไม่พอใช่แล้วที่จะกั้นกลางเพราะกำลังของสติสัมยาเปรียบเหมือนอินสูเลชันหรือว่าได้ตัวฉนวนนั่นนะที่จะไม่ให้ความทุกข์ทางกายเนี่ยบีบคั้นทะลุถึงจิต หรือไม่ให้ความทุกข์ทางจิตมาออกมาบีบคั้นทางกาย โดยมีฉนวนคือสติสัมยาเป็นฉนวนเก็บกายไปคุยเองเขาเี่กายนะเก็บกายคือกายเก็บทางใจคือทางใจ ไม่เฮิร์ตซึ่งกันและกัน ตรงนี้จึงฝึกเข้มถึงจะเห็นจุดนี้นะฮะ ถ้าไม่เข้มจริงเรียกแยกตรงนี้ไม่ออก ไปบอกว่า ตรงนี้เขาเรียกแยกรูปแยกนามนะคือแยกเวทนาออกจากเพราะว่าสติแยกสติออกจากเวทนา มันก็จะต้องใช้ความเพียรสูงมาก แต่ในกรณีที่เด็กคนนั้นเขามีอีซีค่อนข้างอ่อน แต่ว่าเขาใช้ความพยายามสูง มันจึงเฮิร์ตเขาแรงมากนะรู้สึกทรมานรู้สึกท้อเฉย or t h e extra uh, extra condition uh, that many many negative condition จากที่เราฟังนะ จากเหตุการณ์อย่างนั้นด้ียว่าทุกทรมานเนี่ยมฟังตัวอย่างหนึ่งแต่ความจริงก่อนที่มันถึงจุดนั้นมันมี negative condition หรือเงื่อนไขที่เป็นลบมากมายทำให้เขาเป็นอย่างนั้นนะแต่เราไม่รู้ เพราะนั้นอันนี้คือเราจะต้องศึกษาไปถึงตัวคนนั้นจริงว่า ก่อนที่เขาจะมาถึงรู้สึกทุกข์ทรมานมากทำอะไรกันตั้หนาเนี่ยนะ แต่ความจริงก่อนจะมาถึงจุดนั้นอ่ะ มันมีเงื่อนไขหลายอย่างที่เป็นลบกับเขา ก็ทำให้เพิรทั้งกายทั้งใจนะอันนี้ก็ทำให้ต้องซีเ clearly ัวซีโอเค thank you for your question and the next นักสการค่ะพระคุณเจ้าแล้วก็เพื่อนอาจารย์มิทุกท่านนะคะแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณผู้จัดรายการนี้คือ The World Police University WVU นะคะ กับวัดพิชัยยาติการาวรวิหารนะคะ แล้วก็ ท่านอาจารย์ทุกท่านนะที่ได้กรุณาให้ความรู้ อย่างมากมาย เพราะว่าห้าวันที่มาเนี่ยรู้สึกว่าตอนแรกสับสนนเพราหลายเทคนิคนะคะ พอไปลองปฏิบัติดูเมื่อคืนกลับบ้านนะคะ ก็ตะงงอะค่ะเพราะว่ามีหลายเทคนิคนะคะ แต่โดยสรุปเนี่ยคิดเองว่าก็จะไปลองปฏิบัติวันละอย่างคะคะแต่นี่พอมาของท่านหลวงพ่อเทียนนะคะโยมก็สังเกตว่าที่เราจะต้อง ตั้งใจก็คือเราจะต้องให้มันต่อเนื่องกับเราจะต้องให้มันคอนเซนเทรตไม่ต้องมากสบาย แต่ว่าพยายามให้ต่อเนื่องใช่ไหมคะท่านนะคะ ก็ว่าตัวเองส่วนตัวนะคะ ถ้าปฏิบัติคงต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ แต่คิดว่าอาวทิตย์จะทำนี้มันจันอย่างนี้อย่างนี้ได้น่าจะได้นะคะ แต่ถ้า ในหนึ่งวันยี่สิบโมงทำหลายอย่างไม่ได้ มันจะตอบสนมากตอบคำสั่งเมื่อวานแย่เลยองเราคนคนจริงแล้วทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีมีโรคนะมีโรคทางใจเขาเรียกว่า mental disease คือโรคทาง โรคของเรามีสามโรคใช่ไหมอ่า body disease โรคทางกาย mental disease คือโรคทางจิตแล้วก็ spiritual spiritual this word maybe I cannot get right pronunciation spiritual spiritual very hard to get right pronunciation spirit spiritual disease นะโรคทางกายโรคทางจิตแล้วก็โรคทางวิญญาณทุกคนเนี่ยหมอรักษาได้โรคทางกายโรคทางจิตนะแต่โรคทางวิญญาณเนี่ยหมอรักษาไม่ได้นอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างโรคทางวิญญาณคือโรคความโลภความโกรธความหลงหมอมีไหมหมอก็มีนะเพราะนั้นผู้ที่จะรักษาโรคความโลภโกรธหลงทางวิญญาณได้นอกจาก พระโสดาบันถึงพระอรหันต์นะพระโสดาบันก็ยังเป็นอยู่ถึงโลกนี้ถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นพระสกิทาคามียังเป็นโลกทางวิญญาณถึงห้าสิบเปอร์เซ็นพระคณาคามีเป็นโลกทางวิญญาณถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนอกจากพระอรหันต์วันฮันเดเปอร์เซ็นต์คอมพลี t เคียวเคียวนะเพราะฉะนั้นเองการที่เราจะกินยารักษาโรคนี้โดยเอายาขนาดนี้บ้างขนาดนี้บ้างขนาดนี้บ้าง ความจริงแล้วถูกต้องไหม อันนี้เราควรจะชิมทดลองดู แต่ว่าขนาดหนึ่งแล้วมันจะรูกมันจะถูกโรคเรานะกินแล้วรู้สึกว่าโรคมันเบานะไม่มากก็น้อย นั่นแสดงว่าเออยาขนาดนี้เข้าท่าดี เราก็สมควรที่จะกินยาขนาดนั้นต่อไป แต่ยาขนาดใดกินแล้วรู้สึกมันไม่เข้าท่าเลย รู้สึกว่ามันไม่ไม่เหมาะเลยเนี่ย เราก็ไม่จำเป็นต้องกิน บางทีโรคเดียวนี้อาจจะใช้ยาหลายขนาด แต่ขนาดใดรู้สึกว่ามันเบา มันสบายนะ ก็ใช้ขนาดนั้น อันนี้คือคำตอบ น่าจะทดสอบนะ thank you สังเกตด้วย other question please uh, outside outside the real practice อาจารย์ uh, of uh, when moving hand you can see the whole body how uh, please repeat again <laughs> <laughs> uh, during during during the practice yeah. อาจารย์ said uh, when moving body yeah. if, if the practitioner and see the whole body. Yeah. Okay. Uh, yeah. How how? how? And see whole body is mean self awareness. Self be be aware of whole body. How are you sitting like this? There's so many feeling in the body, like a uh, having and uh, listening and uh, painful feeling, some part of body. Every every day, every a feeling, try to be observed with whole body that's call self-awareness or sampachaya for That That's uh, how to see. It's just observe it and observe it. How to keep the observing the uh, continuity. How to keep the continuity of observation. That's we call be aware the whole body. Is it clear? Na? Okay, then. <laughs> Uh, whenever meditation master, lady and gentleman on behalf of Bern Buddhist University, Institute of Spiritual Practice, I would like to thank Venerable Pramaha Dilek, Abbot of Wat Thai, Las Vegas, and and and Sangkian t h a m m a Practice Center, พุทธยานันทารามพุทธยานันทาราม a ท t โป r a m Temple, and Sangtian Dhamma Practice Center, Prayer Province, and his team to help us clear in Luo Tian's hand moving technique and got a lot from his speaks and show many kinds of positions of the techniques. Uh, at this time, may you all thank him with me by saying สาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทามิ and I would like to invite คุณสมรัก Assistant Director of the World Buddhist University uh, present him uh, and team with a souvenir from the World Buddhist University please okay the last period Uh, I would like to invite Ajan Dr. Banjok to come to con- conclude all these things you have done uh, from the first day to uh, the last time now, please. ก็วันนี้นะครับก็อยากจะขอสรุปว่า ครั้งนี้เนี่ยผมขอใช้คำพูดสุดท้ายที่อาจารย์ที่ท่านพระอาจารย์ดิเรกท่านได้พูดไว้บ่อยนะครับ ก็คือท่านพูดว่ามาชิมเรามาด้วยกันห้าวันเนี่ยเป้าหมายก็คือมาชิมนะครับมาชิมรสของเทคนิคทั้งห้านะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ย ก็มีรถของการปฏิบัติอยู่ในใจแล้วเป็นส่วนมากว่าท่านคุ้นเคยกับแนวปฏิบัติไหนนะครับเทคนิคไหนวิธีการไหน แต่ว่าคนที่มาาวิทยาลัยโลกจากครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการให้ท่านกับเป็นรุ่นแรกที่ลองมาชิมทั้งห้ารถในเวลาพร้อมๆกัน คือหมายควาว่าในเวลาที่ต่อเนื่องกันถึงห้าวันเนี่ยวันแรกท่านได้ชิมรสอะไรครับจำได้ไหมฮะยุบหนอของไม่ใช่นะอานาปานสีของพ่อใครใครใครบรรยายครับเอานาสีของพ่อวิโมกใช่ไหมฮะอาจารย์จักสดีนะครับ แล้วว่าที่สองรถไหนครับอาจารย์พิโมก นะครับจะไปพวกในหลายรถนะครับตอนที่สามก็พุทโธใช่ไหมที่สี่ก็ธรรมกายที่ห้าก็สารก็เทียนคริสตันทองยุบพอคริที่สามทองยุบตอนเช้าเอ้ยตอนบ่ายพระตารางมันสับตับสับกันไปสับกันมาผมคนคนจัดตารางนี้ก็งงเลยนะครับก็ผลปรากฏว่าเราได้ครบทั้งห้าสายนะครับ ผมขอสรุปอย่างนี้นะครับว่า ทุกเทคนิคทุกวิธีการปฏิบัตินั้นเเหมือนกันตรงที่ว่าเริ่มต้นด้วยสติแล้วก็ตามด้วยสัมปชัญญะนะครับนี่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามที่ศึกษาแล้วี่เบื้องต้นเนี่ยสามารถที่จะให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเกิดศีลสมาธิปัญญาได้เหมือนกันหมดนะครับ ถ้าท่านทำได้นะ แล้วก็สามารถที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใกล้ เข้าถึงกับจิตใจความบริสุทธิ์ทางจิตใจได้ ตามหลักที่พระเจ้าท่านบอกว่า สัพพปปัสสะกระนังกุศลสูงสมถาสจิตตาประโยชน์กัปนังนะครับเดี๋ยวผมต้องแปลนะครับ เพราะพระบังคลาเทศเริ่มมองหน้าแล้วก็คือ สัะปันสนก็คือไม่ทำบาปทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์สจิตตาปรียทัพนังเนี่ยก็คือเพียงที่ออกมายนะครับเข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์นะครับนี่นี่นี่ข้อดีของทุกสายนะครับ เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ ที่เราฝึกปฏิบัติกันมาห้าสายเนี่ยทดลองชิมแล้วเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนะครับนะทีนี้ความเข้ากันได้สอดคล้องนะครับ ผมมานั่งพิจารณาแล้วก็หลังจากที่ฝึกปฏิบัติทุกสายแล้วเนี่ยนะครับ ที่เราชิมกันไปห้าวันเนี่ยเราจะเห็นว่าสายพุทโธกับสายธรรมกายเนี่ยมีความสอดคล้องกันอยู่เรื่องหนึ่ง คือเน้นสมาธินะครับเน้นสมาธิก็แม้ว่าอารมณ์หรือ object of meditation เนี่ยจะต่างกัน นะ ก็คือสายของธรรมกายไอ้ของสองพุทโธนั้นจะใช้คำบริกรรมว่าพุทโธสายธรรมกายจะเน้นคำว่า สัมมาระนะครับ แล้วก็มีการเพ่งลูกแก้วนะแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือให้เกิดสมาธิ เหมือนกันจุดนี้นะฮะแต่ว่าทางสายธรรมกายนั้นไปไกลกว่า สายพุทโธ ตรงที่สามารถพบพุทธเจ้า สัมผัสพุทธเจ้าได้ตรงนี้เราทำให้เกิดปัญหามากมายที่เมื่อวานที่กับพิปรายี่สกัชชันกันนะครับ แต่ว่าก็ไม่ใช่บรรยากาศที่เสียอะไร เป็นความสนุกที่สำคัญนะเพราะว่าสนุกฮะแต่ว่าคนบรรยายเครียดเลยนะเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคนบรรยายลุกจากเก้าอี้จะกลับเลยผมตกใจว่า จะนึกว่าดีใจที่ผมไม่ไปที่มหาจุฬาเมื่อวานเที่ยมอยู่ไม่งั้นผมคงเสียใจตลอดว่าวิทยากรหนีลงจากวิธีกลับบ้านเลยจากคำถามของอของท่านผู้เข้ารบรมนะโดยเฉพาะ ของนักศึกษาต่างประเทศสองท่านคืออินเดียกับวังคลาเทศนะครับท่านนะครับเพราะว่า มันผมก็พยายามพูดให้เข้าใจนะเมื่อวานผมก็รู้แล้วว่า ผมเห็นบรรยากาศไม่ดีแล้วผมก็เลยลุกขึ้นแล้วก็จะไปช่วยแล้วก็จะไปยุติการบรรยายให้เหมาะสมนะพอดีท่านลุกพรวดเลยผมตกใจกันนะก็ก็เลยต้องขอให้นั่งรับของที่ลึกก่อนนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะที่เจอการวิทยากรลุกพรวดพัาดจ นาะผมก็เข้าใจเป็นใจ เป็นใจว่าเป็นเด็กหนุ่มมีความตั้งใจดีบวชพระมาแล้วสองครั้งก็คือครั้งแรกบวชสามพรรษาครั้งที่สองบวชสองพรรษาความจริงไม่ตั้งใจจะสึกแต่เนื่องจากว่าธุรกิจไม่มีใครดูแลพี่ชายตายที่ไงท่านเลยสึกมาทีนี้มันข้อคิดอันหนึ่งที่เราได้นะเมื่อวานนะการที่เรา ใช้ศรัทธานำมากจนขาดปัญญาเนี่ยพอเราเผชิญปัญหาจะเป็นแบบนี้ ผมเชื่อว่าท่านคงบรรยายในที่ประชุมของท่านเนี่ย ในกลุ่มของสมาชิกของท่านเนี่ยคงจะบรรยายมาเยอะเพราะบรรยายได้คล่องชัดเจนแต่เพราะที่นั่นไม่มีใครโต้แย้งแต่พอศรัทธามากแล้วมาเจอกลุ่มอย่างนี้โต้แย้งเข้าเนี่ยวิชาการกระจุยเลยนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อคิดได้กับทุกสาย ว่าถ้าเราจะไปพูดแล้วถ้าเราใช้ศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้นะทีนี้ผมลืมบอกไปลืมผมไม่รู้ว่ามันจะกลับจะเป็นไปถึงขนาดนี้เพราะผมอ่านใจใครไม่ได้นะแต่ว่าแต่แต่นี่มันบรรยากาศของการเรียนปริญญา เพราะว่าการมาจัดคอร์สโปรแกรมครั้งนี้มันจัดในลักษณะของวิชาการ ก็คือไม่ใช่มา practice สัทีเดียวนะเป็นการวิชาการเพื่อให้รู้ในเชิงสาเพราะว่าผู้ที่มาส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาประเทศของมหาจุฬานะครับ เพราะการเรียนก็เป็นแบบนี้มีการพิปรายดิสคัตกันนะครับซึ่งถ้าถ้าผมผมขอบคุณที่ผมไปเป็นนักศึกษาที่อินเดียแล้วก็คุ้นเคยกับบรรยากาศอย่างนี้นะครับ การนั่งชี้หน้าว่ากัน เอาเป็นเัาตายจะออกมาแล้วก็มานั่งกินกาแฟด้วยกันนะอันนี้ที่ที่ที่เดียวไม่จะถึงนะตอนผมเห็นท่านฟังประเทศแสดงผมก็ไม่ได้ตกใจเลยนะแต่ว่าหลายคนไม่เข้าใจ บรรยากาศนี้ตกใจนะครับและนี่คือบรรยากาศจริงๆถ้าท่านไปสอบวิทยานิพนธ์ที่เดียนะเขาจะเปิดเป็นพับลิกเฮียริ่งแล้วคนที่เข้าไปฟังมาจำไหนก็ไม่รู้ในมหาวิทยาลัยไปนั่งเต็มหมด ิงใจกันบ้างกินกล้วยหอมบ้างเสร็จแล้วกรรมการที่เป็นกรรมการจริงถามไม่ได้กี่คำอะนอกนั้นคนเข้าไปนั่งฟังเลยถามหมดนะเพราะฉะนั้นบางทีที่ปรึกษากับคนถามทะเลาะกันอีกออกนี่นี่คือบรรยากาศของที่นี่ซึ่งพันจบแล้วจบนะจบเลยเขาไม่ได้มาคาดเคียดแค้นอะไรกัน ถ้าของไทยอย่างนี้เสร็จแล้วคนถามนะใครเป็นนักศึกษาเมืองยาหวังจบเลย คือมือายท่แต่เขาแขกไม่เป็นในบรรยากาศที่ต้องยอมรับว่าเขาดีมากเพราะฮะฮะเพราะมันไม่เอาไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเมือไทยถ้างั้นตกตายเลยนะเพราะฉะนั้นก็เขาจะเห็นว่าแล้วเรียนแล้วเรียนปริญญาเอกรุ่นนี้เนี่ยที่ผมสอนนี่นะ เป็นรุ่นที่นานาชาตินะ เป็นรุ่นที่มีรสชาติที่สุดเลย เพราะรุ่นก่อนๆนั้นไปถึงก็นั่งเงียบ พอบอกให้อ่านอะไรก็อ่านอ่านจบเงียบ แต่รุ่นนี้ยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยยกมือแล้วถามแล้วนะฮะถามแล้วถามรุนแรงด้วยนะฮะนะนะครับเพราะฉะนั้นก็บรรยากาศรุ่นนี้เข้าท่านะครับ ทีนี้ที่ผมยกความเหมือนที่ว่าเน้นสมาธิเนี่ยก็คือธรรมกาย ก็นั่งสมาธิพุทโธก็สมาธินะครับ แต่ว่าที่ไปไกลก็คือธรรมกายเนี่ยจะจะไปไกลมากนะซึ่งก็เป็นแง่คิดอันหนึ่งนะครับ ที่เราน่าศึกษาว่าทำไมไปขนาดนั้น แล้วก็ข้อสำคัญที่สุดเนี่ย มันไปทางทางธรรมกายท่านก็ปฏิเสธว่าคือคล้ายๆมาลักษณะของมหายานนะมีมีการเห็นลักษณะของุทกข์ต่างๆพวกนี้นะครับ ทีนี้ในส่วนอีกสายหนึ่งสายที่เข้าน่าจะเกื้อกูลกันได้อีกสายหนึ่งก็คือ อย่ายุบหนอพองหนอกับอะไรนะกับของหลวงพ่อเทียนเมื่อสักครู่นี้นะครับ ถ้าเราพิจารณาแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นส่วนขยายกันนะสายหลอพองหนอเนี่ยจาลมหายใจแล้วก็จากเคลื่อนไหวนิยาบทนะครับ ทั้งนั่งทั้งเดิน แล้วก็มีการก้าว แต่หลวงพ่อเทียนเนี่ยสารหลวงพ่อเทียนจะเน้นการเคลื่อนไหวริยาบทเป็นริยาปอกพระในสติปัฏฐานถึงเน้นแฮนด์มูฟวิ่งนะครับเป็นหลักนะครับใช่ไหมฮะอาจารย์นะนะครับเป็นหลักก็เป็นส่วนขยายกายคตาสติก็โทษกายานุปัสสนาส่วนที่เน้นลงไป อีกจุดหนึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งของสายหลวงพ่อเทียนที่คล้ายกับสายยุนหนอของหนอเนี่ย ก็คือการเดินจงกรมที่เน้นความเป็นธรรมชาตินะถ้าใครไปปฏิบัติสายพุทโธเนี่ยจะเห็นเลยว่าท่านให้เดินจงกรมแบบธรรมชาติใช่ไหมจ๊ะนะให้เดินธรรมชาติมันไม่ได้เดินแบบสายยุบหนอของหนอสายหนอของหนอนั้นเน้นการฝึกสติอย่างที่อาจารย์นิโมพูดนะจะมีจังหวะต่างๆนะครับมีอะไรลิฟฮิลลิ่งนะฮะฮิลลิ่งแล้วอะไรจันนะฮิลลิ่ง แล้วก็ moving ใช่ไหม แล้วก็ lowering touching แล้วก็ placing หกจังหวะนั่นคือฝึกสติและตามด้วยสัมปชัญญะที่ใกล้ชิด เพราะฉะนั้นในนั่นก็คือความแตกต่างที่ที่เราเห็นว่าแต่ว่าทุกสายความแตกต่างตัวนี้เนี่ยนะครับ มันไม่ใช่เป็นจุดที่จะนำไปทะเลาะกัน หรือขัดแย้งกันเลย กลับเป็นจุดที่น่าศึกษา เป็นจุดเน้นของครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติแล้วท่านได้ผลมาเพราะฉะนั้นเทคนิคทั้งหมดที่ว่ามานี่นะมันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละท่านที่ท่านมีความคุ้นเคยมีที่มาที่ไปก็คือว่าทุกสายเริ่มต้นจากสติแล้วก็เน้นให้เกิดสิ่งสมาธิปัญญา ส่วนจะไปไกลยังไงนะทีนี้อีกอย่างที่ทุกสายทำเนี่ย วันนั้นพ่อเด็จท่านมาเปิดงานแล้วท่านบอกว่าที่ผมเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าพ่อสมเด็จท่านบอกว่าเออเออทำไมไปตั้งห้าสายนะครับท่านก็ถามผมผมบอกก็ก็มันมีห้าวิธีปฏิบัติที่เราเห็นชัด ๆ แล้วก็ยังมีอีกเยอะที่เราไม่ได้จัดเข้ามาโอกาสข้างหน้าคง จะมีมาเช่นสายนารูปนิทวงมาแล้วเราทำไมไม่เอาสายนารูปด้วยอ่าไปแล้ว ก็ก็เดี๋ยวบอกว่ารอจังหวะก่อนเดี๋ยวจัดให้แน่นะครับท่านก็บอกว่ามีสายเดียว ในทัศนะเราแล้วมีสายเดียวท่านผมก็บอกกลับเรียนท่านว่าสายเดียวท่านเจ้าพระคุณสมเด็จกคิดยังไง ท่านบอกทุกสายมันคือสายพุทธคือสายเดียวคือสายพุทธเจ้าแล้วท่านก็บอกว่า ทุกท่านบอกว่าทุกสายต้องทำให้ เป็นวิปัสนาคือต้องเอายาสิบหกไปใส่ถึงจะเป็นวิปัสนา ผมก็รับฟังท่านผมว่าก็ดีนะเป็นแนวความคิดของพระผู้ใหญ่ที่ดีนี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะรวมทุกสายไม่ได้ และในที่สุดทุกสายต้องอธิบายให้ได้ว่าตรงไหนเป็นยานสิบหกตรงนี้เป็นความท้าทายอีกสายซึ่งผมเชื่อว่าพ่อดีเลียนที่ท่านอธิบายได้นะครับ เพราะว่าท่านก็เรียนเรื่องนี้มาก่อนตอนสมัยที่อยู่มหาจุฬาด้วยกัน ก็เริ่มต้นมาจากสายหยุดหลวงพ่อมาด้วยกันแล้วท่านกรบผมนะเรียนท่านกับผมเรียนรุ่นเดียวกันนะจบท่านเตรียม pre university school เนี่ยรุ่นเดียวกัน แล้วต่อมาผม ผมอาจจะเก่งกว่าท่าน ผมสอบพอมอได้ก่อนก็เลยหนีท่าน แต่ตอนนี้ผมแพ้ท่านแล้วแต่ว่าท่านกลับเก่งกว่าผม ที่ว่าเก่งกว่าผมเนี่ยคือคนที่บุคลิกลักษณะดีแทนที่จะอยู่ให้พระศาสนารุ่งเรือง แบบพวกผมเดินไปหมดนะผมจริงเขาแก้เขาแก้ตอนเรียนนะฮะ อยู่หมดเลยนะหลวงพ่อี่เหล็กนี่ก็รูปหนึ่งครับที่บุคลิกก็ไม่ได้หล่ออะไร แต่ว่าอยู่รอดอยู่รอดแล้วก็ไม่น่าจะอยู่รอดนะอยู่รอดนะ แต่ว่าบุคลิกนิสัยท่านชอบสอนชอบช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ย อันนี้มีตั้งแต่สมัยที่เรียนหนังสือแล้วก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับตอนนั้น ท่านเป็นอาจารย์สอนเรียนแล้วก็ท่านจบแล้วเนี่ยเป็นเวลาสามสิบกว่าปี ผมไม่เคยเจอท่านเลยนะใช่ไหมสามสิบกว่าปีไม่เคยเจอเลยผมก็นึกว่าท่านได้ยินข้าไปอยู่ที่นู่นที่นี่บางข่าวก็ได้ยินว่าศึกเคยศึกบ้างนี่ผมว่าเอ๊ะศึกศึกอ้าเดี๋ยวไปได้ยินเป็นอาจารย์สอนภาษาอเมริกาเอ๊ะไปบนใหม่แล้วเหรอผมก็สับสนเรื่องกับข่าวนะครับ ก็อยากเจอครับไปอเมริกาไปวอลสเวกัสเนี่ยก็ได้ทราบว่าท่านอยู่ที่นั่นอยากเจอไม่ได้เจอในโอกาสนะแต่ว่าครั้งนี้ต้องขอบคุณพระอาจารย์วิโมกนะวันนั้นเออวันนั้นมาบอกผมว่าอาจารย์อาจารย์อาตมาติดต่อหลวงพ่อดิเลกได้แล้วผมก็นึกดิเลกไหนอะหลวงพ่อไหน คือผมไม่นึกว่าผมจะต้องมาเรียก ผู้ที่เคยเป็นเพื่อน ผมว่าหลวงพ่อ Gue ี a k t ก lek mas, k a เ lek Las v e กั s อ่ะเราบอกก็จะใช่องค์นี้หรือเปล่าไม่ใช่ก็แต่ก็นึกว่าคงจะมีองค์เดียว เพราะว่าการชอบของหลวงพ่อเทียนเนี่ย ตอนที่เรียนอยู่มาจุฬาด้วยกันก็มีเขาแล้วว่าท่านชอบท่านสนใจก็นึกอยู่ว่าต้องใช่แล้ววันนี้มาผมเดินเข้ามาได้ยินเสียงบอก่็ใช่แล้วสำเนียงภาษาอังกฤษแบบนี้ไม่มีใครแล้ว มีภาษาอังกฤษอเมริกาปนเหนือเนี่ยนะ ก็ใช่แล้วก็ใช่จริงๆนก็ก็ดีใจที่ได้มาพบท่าน แล้วก็เป็นหลักของพระศาสนาได้ในการปฏิบัตินะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นการสำเร็จครั้งนี้ผมดีใจว่าการทำครั้งนี้เป็นนิสัยที่ดีนะก็คือว่าได้มีโอกาสให้ผู้ปฏิบัติของสนับห้าสายเนี่ยมาฟังกันได้นะครับ ม้ว่าหลายท่านฟังไปหลายท่านอาจจะกระสายที่มีปัญหามาก ที่สุดเมื่อวานตอนนี้จะกำลังคิดอยู่ว่าคราวข้างหน้าจะเป็นยังไงต้องคือมันยังไม่คุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าถ้าคุ้นเคยแล้ว เดี๋ยวก็คงจะคุ้นเคยก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะนั่งฟังแล้ว ผมก็มีความสุขนะ เพราะว่าเข้าใจเข้าใจในประเด็นที่ท่านเสนอกันนะครับแล้วก็ สองทำให้เป้าหมายนี้แหละครับที่ผมอยากจะทำให้พัฒนาต่อไป และผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยพระผู้ใหญ่ก็คงจะเห็นด้วยแล้วเรามาทำที่วัดนี้เนี่ยวัดนี้เป็นกรรมการมหาเทศสมาคมเรื่องนี้ต้องเข้าสู่มหาเทศสมาคมแน่นอนนะครับ และผมเชื่อว่าเราไม่ใช่จัดงานครั้งนี้ครั้งเดียวต่อไปก็จะมีอีกนะเราจะทำยังไงนั่นเดี๋ยวผมให้ผมดู ก่อนนะครับว่าจะทำไงมหาวิทยาลัยทั่วโลกก็คงจะทำเรื่องนี้ต่อไปนะครับ เพราะเป็นวิธีที่จะรักษาแนวปฏิบัติของไทย แล้วก็รักษาพระศาสนาไม่ได้นะครับอันนี้ก็ก็อยากจะส่งเสริมตัวนี้นะครับ ทีนี้อีกสายหนึ่งของท่านหลวงพ่อวิโมกเนี่ยก็เป็นสายใหม่ ที่น่าจับตานะครับ เพราะว่าท่านเล่นเอาของดีทุกสายมาไว้กับท่านหมดเลยพอสายนั้นปั๊บท่านบอกโอ้อาตมาก็ทำได้พอสายนี้ปั๊บอาตมาเคยเรียน สรุปแล้วถ้าไม่มีใครมาเนี่ยจันนิโมกรับผมนะครับนะแล้วก็จานนิโมกตอนนี้ก็กำลังน่าชื่นใจที่เป็นพระไทยไปเผยแพร่ผลงานที่มาเลเซียร่วมกันจากพัทรพงศ์เนี่ยครับไปที่มาเลเซียนะครับและงานที่เราจะจัดสัมมนาในวันที่สอง ถึงวันที่ห้าพฤศจิกายนที่มาเลเซียอาจารย์นิโมกกับอาจารย์พัทรพงศ์เนี่ยเป็นผู้ประสานงานให้นะครับ จนกระทั่งทางนู้นเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพค่าที่อาหารค่าอาหารตังค่าที่พักอะไรหมดเลย เราก็มีเฉพาะตัวเครื่องบินไปกันก็เลยอยากนิมนต์หลวงพ่อดิเ็กจะรีบกลับไปไหนรึเปล่าถ้าไม่กลับในอยากจะนิมนต์ไปมาเลเซียด้วย วันที่สองถึงห้าพฤศจิกาถ้าจำไปได้ตอนนั้นมีที่ที่เชียงใหม่๋อมีที่ที่เชียงใหม่เนี่ยพระดังๆเลยนะเราเริ่มได้ตัวยากแล้วเป็นตัวยากนะครับ ก็ รวมมืออาจจะไปได้นะเห็นหลวงพ่อที่วัดสลับในจะไปได้ใช่ไหมสมัครสมัครเสกถินมันนั้นท่านจะรีบไปนะครับสมัครสมัครไว้แล้วสมัครไว้แล้วนะสมัครทำไมครับ นี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดี แล้วประเด็นที่ต่อมานะครับนี่นี่ที่ผมพูดถึงประเด็นที่เข้ากันได้สอดคล้องกันนะครับ เราพยายามมองจุดนี้ ส่วนจุดต่างที่มันทำให้เกิดความขัดแย้งเราก็จะไม่มองละเพราะว่าไอ้จุดนั้นเราพูดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะฮะพวกจะมาเยอะแล้ว พูดจนบ้านเมืองจะพังอยู่แล้ว นะครับไม่เอาเอาจุดนี้ดีกว่านะครับ ซึ่งมันเป็นจุดดีจริงเพราะผมจะได้ อย่างที่ผมพูดเมื่อเช้าว่าผมมานั่งดูแต่ละสายสำนักเนี่ยแต่ละสายท่านก็ไปสร้าง อะไรลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วแต่ละสายคนที่ไปศรัทธาก็ไม่ใช่คนไม่มีการศึกษาเอาดูสายหลวงพ่อเทียนดูสิฮะแต่ละท่านที่มาวันนี้มาปรากฏตัววันนี้ เป็นเภสัชกรเป็นนักบัญชีใช่ไหมอย่างที่นั่งข้างหลังนั่นก็เป็นนักบัญชีอย่างนี้ก็คุณหมอใช่ไหมมาเนี่ยรักษาอื่นก็ก็มีคนในการสามาานแสดงมันจะแตกสารที่ต้องดีๆเพราะมันจะดึงตัวดีๆของท่านไม่ใช่ของมันขอไปขอต่อคำพูดแต่ในตัว เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าจริตของใครที่สอดคล้องกับเรื่องไหนนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ผมพูดไปเมื่อเช้าคือว่าจะตั้ง จะตั้งแน่ครับ meditation in the club ก็คือผมยังแปลไม่ออกภาษาไทยนะครับว่าสมมติอะไรนะครับ meditation in the club เนี่ยเอาแค่นี้ไปก่อน จุดมุ่งหมายก็เพื่อต้องการที่จะให้เป็นที่ให้ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องสอนกรรมฐานธรรมะเนี่ยมาแสดง แล้วฝึกหัดรุ่นใหม่นะที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผมว่าตัวเนี้ยที่อื่นเขาคงไม่ทำอ่ะแต่เราจะทำนะนะครับ แล้วก็จากนั้นไปเดี๋ยวก็ค่อยเลือกกันดูว่าจะขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับจะให้ผมเสนอมาว่าอะไรพุทธโลกก่อนนะครับซึ่งถ้าทำงานครั้งแรกได้คุยจันทิโมก้จันทิโมกเป็นเจ้าภาพใช่ไหมอันนี้รับต่อหน้าคนเยอะนะจัร์ ก็าวจุดหมายเพื่อต้องการที่จะต้อนรับให้โอกาสให้กับคนที่สนใจการปฏิบัติกรรมฐานและก็ฝึกภาษาอังกฤษมาใช้เป็นเวทีกันนะครับ ผมเสียดายผมเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษผมดีกว่านี้นะ ผมจะก็จะพูดได้ดีกว่านี้ ก็ก็แน่นอนถ้าดีผมก็ต้องพูดดีกว่าถ้าภาษาอังกฤษผมดีกว่านี้นะ และผมเชื่อว่าพระเนรรุ่นหลัง ศักยภาพที่สูงจะมีถ้าฝึกหัดแม้กระทั่งเด็กหนุ่มเด็กสาวรุ่นหลังนผมได้มันมาเรียนสังกฤษตอนอายุมากแล้วนะตอนจบประโยคเก้าแล้วมาเรียนมหาจุฬามาเรียนการดิเรกให้แล้วมาเอบีซีด้วยกันอยู่นะจริงๆนะอ่านหนังสืออะไรนะออกฟอร์ดด้วยกันนะแต่แชร์อะไรนะดิดิแต่แชร์ดิดิแต่เทเบิลนั่นนะล่ำห้องอยู่ด้วยกันนะนะเทเบิลชั้นสามมหาจุฬา คือเราก็เรียนสังกตตอนอายุมากแล้ว แล้วประสบการณ์ต่างประเทศของเราก็ไม่ดี แต่ว่าอาจารย์เด็กแล้ววันนี้เนี่ย ผมต้องยอมรับเลยสาังกตท่านดีมาก พูดได้ลื่นไหลแล้วก็พร้อมเลยนะครับอันนี้ประสบการณ์ท่านที่ไปอยู่ต่างประเทศมาสสามิบกว่าปีอันนี้ได้ผลก็ยิ่งทำให้ผมนึกถึงว่า เวลาไปไประชุมที่ไหนเนี่ยมันเจ็บใจเหมือนกันไปไประชุมเขาเนี่ยแล้วคนไทยพูดไม่ค่อยได้ นะ มันเจ็บใจมันแหมมันเจ็บใจลึกๆทั้งทั้งที่นึกกำหนดพุทโธพุทโธแล้วก็เจ็บใจไม่ได้นะว่าเราทำไมพลาดโอกาสอันนี้พลาดโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นในวิธีดับโลกตรงเป็นเพราะภาษาอังกฤษเราไม่ดีเท่านั้น ถ้าภาษาอังกฤษเราดีเนี่ย เราจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นตัวนี้ให้แก่โลกได้รับรู้ เพราะฉะนั้นผมก็เลยนำตัวนี้มาเป็นเป็นแง่คิดและคิดต่อไปว่า ผมจะต้อง สร้างเวทีตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งพัฒนาตัวผมเองแม้จะอายุมากแล้ว แต่ผมก็จะพัฒนา เพราะผมได้หลักแนวคิดมาจากหลวงพ่อวิริยังหลวงพ่อวิริยังเรียน ภาษาอังกฤษตอนอายุเจ็ดสิบแปดตอนนี้เก้าสิบสามเทศภาษาอังกฤษร้อนเลยท่านพูดภาษาอังกฤษตอนแรกเนี่ยพวกหัวเราะกันตึงเลย พูดในนั่งก้มหน้าเลยนะพ่อวิริยังไปพูดภาษาอังกฤษสมาที่ในคุกแคนาดา ทูในั่งก้มหน้าเนี่ยเพราะอายอายว่าทำไมทูตเอาคนไทยพูดภาษาอังกฤษอย่างนี้มาสอนนักโทษแคนาดานะคือท่านพูดไป ทูตเนี่ยนึกว่าหลวงพ่อจะพูดภาษาไทย แล้วก็ทูตจะเป็นคนแปลพอปล่อยพ่อขึ้นไปทีหลวงพ่อเล่นภาษาอังกฤษเองเลยไอ้คำตรองไทยแลนด์ไอ้วอดยังบอยไอ้เทค เมดิเตชันท่านจับการพูดว่าท่านได้สมาธิตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะท่านพูดแล้วก็หยุดคนคุกของแคนาดาก็บอก go on go on I understand you I understand you แล้วแต่ก็พูดตัวลอยอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ฝรั่งชอบใจทุกผู้ใหญ่ทั่วก็นั่งก้มหน้า คือเท่าภาษาอังกฤษระดับทูตไปจับรู้คงใช้ไม่ได้แต่ฝรั่งเข้าใจ นึกถึงที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดที่นั้นจันทร์ศรีเรา พูดไปเลยพูดจากใจ ไม่ต้องไปนึกถึงวยากรฝรั่งเข้าใจ เออ แล้วเดี๋ยวคนก็พัฒนาไปได้เนี่ยฮะแล้วประสบการณ์ทีนี้มันมีมีตัวตนจริงที่ให้ท่านเห็นแล้ว ก็คือหลวงพ่อวิริยะนเรียนยุคเจ็ดสิบแปดได้หรือขอโทษเรียนภาษาอังกฤษตอนยุคเจ็ดสิบแปดแล้วประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นโอกาสนี้ผมก็ขอประกาศตรงนี้เลยครับว่าผมจะเสนอมาเลยโลกจัดตั้งเมดิเทชันอินเดียนคลับขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านในที่นี้ไปใช้เป็นเวทีนะครับพัฒนากัน แล้วประเด็นที่สามต้องขอขอบคุณ อีกเรื่องหนึ่งนะฮะข้อที่ต่อไปก็คือเรื่อง ผมยังไม่หยุดนะฮะเลอกจะจัด The Buddhist Conference on uh, of Teaching Meditation ที่ประเทศอังกฤษยังไม่ลดความความตั้งใจนะ ขอให้เสร็จที่มาเลเซียก่อนแล้วสรุปผลเรียบร้อยแล้วกันจัดนำเรียน กราบเรียนท่านเจ้าคุณประเทศเจ้าคุณเหล่าเจ้าคุณอะไรยู่ปัญญาพุทธิวิเทศนะเจ้าคุณว่าเอาแน่พอเจ้าคุณท่านบอกว่า ท่านเตรียมหาโรงเรียน secondary school มาให้แล้วมกว้างมากชาวพุทธจากทั่วโลกไปปรับกรดกันที่นั่นนะครับนั่งเมดิเทชันกันนะก็จะเป็นความสวยงาม แล้วท่านจะเป็นคนที่มนต์มาสเตอร์ จากที่ต่างๆบางทีอาจจะได้ราละมะไปนะครับจากน่เรศเนี่ยต้องไปนะต้องไป จากน่โมกนี่ต้องไป นะครับต้องไปจากวัตถุโกนี่ก็ต้องไป พวกเราที่นี่ทั้งหมดต้องไป ถ้าจะไปนะครับก็ขอเรียนสุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านผู้ร่วมทุกท่านนะครับ ที่มีความสนใจและให้ ปฏิบัติตามกฎกติกากันได้ดีสมาชิกของทุกเทคนิคทุกทุกแนวปฏิบัตินะครับที่ตั้งใจร่วมฟังกันด้วยดีนะครับ ผมว่าเป็นวิทย์วิกตัวนี้โอกาสหน้าเราคงจะได้จัดตัวนี้แล้วก็มาเชิญกันใหม่แล้วก็ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ความมือขอบคุณพระคุณเจ้า ที่มาวันนี้ผมไม่นึกเลยว่าจะได้รับการร่วมมือที่ดีนะครับ อย่างนี้นะครับเป็นความโชคดีเป็นกำลังใจ ทำให้กล้าคิดกล้าทำอะไรต่อไป ขอบคุณนักศึกษาปริญญาส่วนมากที่มา แล้วว่าผมจะให้คะแนนห้าคะแนนนะครับ ก็จะมุสามากันนะครับเพราะว่าคือเป็นเป็นตกลงกับมดิวิไลไว้นะก็ห้าคะแนนพอแล้วพอแล้วมากไหมนะพอนะ ก็ลดไปตั้งห้าวันนะก็ห้าห้าคะแนนนี่ห้าวัน แล้วเขามีหลักสูตรปฏิบัติธรรมอยู่สี่ห้าวัน ตอนนี้ก็ได้ไปห้าวันแล้ว ก็ยิงสี่สิบวันนะไปไปมาเลเซียนี่ได้อีกแล้วห้าวันห้าคะแนนห้าวันนะครับนะครับขอขอบคุณส่วนทุกท่านก็ขอบคุณนะครับนะครับเอาละครับ ตอนนี้ก็ขอขอบคุณจากใจจริงทุกท่านนะครับ เป็นกำลังใจให้แล้วก็จัดได้ทำงานตัวนี้ต่อไปเพื่อประโยชน์ แก่ทางพุทธศาสนาของเราและแก่ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับัท่านคิวเวลมัตอาจารย์ดรบรรจบโปรเจกต์แมเนเจอร์นะ u the last and last session last and last is a closing ceremony uh, may I invite Kun Somlak Hiram Burana, Assistant Rector of the World Buddhist University, to, to come to meet you all and say something before we are leaving for the strengthening of our my power for the benefit of Buddhism. Please. นามของหมายไรพุทธศาสนาแห่งโลกนะฮะก็ต้องกราบนวัตการทุกท่านนะฮะแล้วก็ท่านนิติปัญญาโทแล้วก็ท่านญาติธรรมที่สนใจเรื่องปฏิบัติธรรมนะจริงๆแล้วโครงการเนี้ยเป็นโครงการเป็นโครงการหนึ่งของของวมยาลยนะอาจารย์บรรจบก็ได้บรรยายไปหมดแล้วว่าเป็นที่มาอย่างไรเราเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของโครงการวันนี้นะแล้วก็พยายามทำให้ไกลออกไปจาก ประเทศไทยเราขึ้นอีก เพราะว่าโครงการนี้เราคงเห็นชื่อในในสิ่งสมมอบที่เป็นเล่มสีชมพูที่ทุกท่านได้ไปว่าเราเน้นไปทางด้านของอาเซียนแล้ว แต่ว่ามันมีภาพิสุท่านมาจากต่างประเทศเพียงสองต่างประเทศนะเรามีนิสิตมิยาโทที่เป็นชาวต่างประเทศในในในในการข้างหน้าเนี่ยผมยังมองอยู่ว่าสิ่งที่อาจารย์บรรจบได้พูดแล้วเนี่ยมันมีในย่าสำคัญว่าเราจะก้าวไปสู่ระดับต่างประเทศมากขึ้นเนี่ย จากบทเรียนที่ได้ร่วมคณะไปกับอาจารย์จบเนี่ยเราได้พบว่า วิธีการเทคนิคของการทำกรรมฐานหรือทำเมดิเทชันเนี่ย ได้ถูกนำไปใช้ในการรักษาโรคนะฮะโดยเฉพาะที่อังกฤษเพราะนักเรียนปัญญาเอกเขาก็ทำวิทยานิพนธ์ขึ้นมาเสนอเรื่องนี้ขึ้นมานะผมคิดว่าของดีๆในบ้านเราเนี่ยออมันมันมันติดขัดตรงเรื่องเงื่อนไขภาษาอังกฤษ จริง ๆ แล้วที่ได้คุยกับท่านอาจารย์บรรจบไว้ในเบื้องต้นเนี่ยคล้ายๆ วัตถุประสงค์หลักในการที่เราเรียนรู้แล้วก็เพิ่มทักษะเนี่ย เรามุ่งเน้นไปที่คนที่เราคาดหวังว่าจะเป็นเป็นเป็นครูนะฮะเราต้องอาศัยนิมนต์ครูที่มีความเจนจัดเรื่องนี้มาก่อน มาเป็นครูของคนที่เราคาดหวังว่าแน่นะนกาจะเป็นครูให้เรา แล้วก็เน้นเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งอันนี้ที่ท่านอาจารย์จบก็ก็รับเต็มๆ จากที่หมายไรที่หมายไรของพุทธแห่งโลกนะฮะที่ดำเนินการเรื่องนี้ แล้วผมก็ต้องขอบคุณที่ทุกท่านเนี่ยได้สละมาเวลามาห้าวันเรียนทั้งด้านความรู้ที่แรกเปลี่ยนและมีจิตใจกว้างขวางที่จะรับ สิ่งปฏิบัติซึ่งนอกจากที่ความเราศรัทธาและเชื่อและลองทำมาแล้วก็ยังได้เห็นข้อสังเกตที่แตกต่างกัน การศึกษาเปรียบเทียบเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องกุศล ทุกคนได้เห็นแง่มุมต่างและมันจะถูกจริตของธรรมะของในตัวตนของเราก็เป็นเรื่องของเราเลือกเอาแต่อำนาจภายในกายของเราเป็นอำนาจ พลังพลังจิตนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ในตัวตนทุกท่าน และในส่วนของผมที่ผมเน้นมากนั่นคือเรื่องไขเซนไขเซนคือการทำให้ดีกว่าเดิมเมื่อถ้าท่านได้ข้อเปรียบเทียบแล้วเนี่ย ท่านทำสิ่งที่ทำอยู่แล้วเนี่ยท่านทำให้ดีกว่าเดิมได้ยังไง นะฮะคุณภาพมันก็จะเกิดขึ้นมา เป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการนะคือการปรับปรุงจากสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันให้ดีไปกว่าเดิม ผมก็คิดว่าโอกาสที่จะมีหลักสูตรเช่นนี้ในอนาคตก็จะมีนะครับต้องกราบนมัสการคุณเจ้าท่านมาดิเลยนะฮะแล้วก็พระภิกษุทั้งหลาย แล้วก็ท่านญาติธรรมทั้งหลายที่มาร่วมกิจกรรมนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ช่วยท่านพิการบดีพาวิเลัยพุทธศาสนาแห่งโลกนะครับช่วงนี้ อาจจะเป็นจะเป็นกรุ๊ปโฟโต้ครั้งสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นขอครั้งสุดท้ายสำหรับวันนี้ โปรแกรมนี้นะครับ เชิญถ่ายรูปร่วมกันหน่อยนะครับ เชิญนะครับพระคุณเจ้าที่บนพระคุณเจ้าด้านหน้า แล้วก็ lady and g e n t l e